anda como Kozi wange na kuko wola Nga ochaliraba weddize olina ekikulumiriza mu mutima nti tonnasabako teweekubagiza wano ku kyenda munaana katonyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba tom mugerwa kakati waliwo yagala otuwa kwebaza luddawo ba yagala okwebaza mukubireko wangalo muwala wange oyo mukama omulungi yeebazibwe nze neebaza katonda ku lw'ekifo kino najjawo bbiri mwenda yali desemba nga kumi na munaana naye neebaza mukama okuva lwe najja mu kifo kino najja nvaamu embuto naye neebaza katonda eyajavaamu embuto katiira abaana bange basatu najja n'akavaamu embuto nnya nga buli mwaka nvaamu olubuto naye neebaza katonda ku lwa musumba tomu ne mukyala we kubanga musumba tomu ng'atuyisa ngaabakyala abavaamu embuto ngaebyenseera sinabana kugattibwa naye nga tugenda n'atusabira nenzaala omwana wange asooka newayitawo ebbanga kuba kati agenza emupisiri nebaza mukama awo nensooka nfuna olala neluvaamu nga nga yadde okomawo naye nebaza katonda nengwa mumaaso ge nembuza mukama kiki mukama nga ndaga kudda nenkomawo kati nenzaayo bebi omulala kati nazaddeyo n'omulala nebaza katonda yanzijako ekiswalo banaembe yanyambula kyebayita ekikoligo kyokuvaamu embuto nga buli wempita mukuba bagamba kaako banaye kalabye nga buli omu akusaasira naye nga talina ansayo ansa yange nagijja wano faneebaza mukama kulamutumba tomu atatujjako yadde ekikumi tamanyi wa gyova naye naakusabira nebaza mukama olwekyo dadi nziza okwebaza n'okwebaza kwange kuno n'ekiweebwayo eky'omwana ate njagala ozaze kasonso kati kyongerayo abaana abalaba namazima genyini sitaani aswale akuwa omukisa kasabire omwana ono mukama katonda gulola emikono gyosabire omwana ono mukama katonda omwana ono tumuwonga mundagano musaayi gwa yesu kristu omwana wa katonda ngatutazaamu endagano zonna ez'emizimu egyekika kalondoozi emizimu gyamalogo gyonna egibadde kwata abaana bano okubajja mu mbuto tebakutula tubajja omulinyaza ekikuta omwana wa katonda woomukisa omwana ono kitangata gwe mukama nga omujuza omwoyo gwe omutukuvu akule mu mpisa ennungi ez'obwakatonda obutafuna ndwadde yonna wadde akabi konna mulinya erya yesu kristo amiina haleluya abooluganda mukama yebazwe nze ne muto wange alabika ali awakutye mutabani wange twajja mu kanisa eno omukwano gwaffe yatukwata n'atuleeta n'atugamba ntulirabe ebyamagero leero tulina essanyu lingi sorry am emotional um, tulina essanyu lingi kubanga katonda byatukoledde mu kifo kino fe tetubadde tulabako mu sumba tom twatandika omulaba ndowooza last week naye nga buli kanaku tujja nga tugenda wali naye nga buli kyetukwatako buli kyetukola twatandika bisinesi waliwo bisinesi kyetwatandika ne muganda wange ono every weekend twakakitandika omwaka mulamba naye nti mpa testimony tize ne nakato twakakola emikolo kikumi emikolo kikumi mu mwaka gumu every weekend tubeera n'emikolo nga etaano ena esatu naye byonna byonnaluli mwakolanga mutya luli business twakitandika tuzze wano naye mu mwaka gumu buli wiikendi tubeera n'emikolo egitakka wansi wetaano egimu tugigoba n'ogigoba ne mu mpisa zaffe twakyuka nnyo kubanga baatubuulirira buli kimu kyetukola kati tuli tukolamu tutambulira mu i don't know how to say it in uganda tutambulanga ebayibuli kyegamba naye twebaza mukama olwokuba nti atwagadde twebaza ne pastato byonna byonna byokola byonna byogamba abantu because that is the right way to go thank you lord thank you for everything mukama waffe yebazwe nange nsa okwebaza katonda olwamutondwa christian fellowship nkyusiza nnyo najja mu kifo kino mwaka gwa kumi bbiri mu kumi n'ebiri nasooka kuloota musumba tono emirundi esatu nangamba nti mwana wange jangu tusabe oli bubi nnyo kati mukama mwebaza nti nagonda nenzija naye bwe najja najja nnakigenderwa kulaba pasita to mukunsabira ekyamazima bwe najja ku reception nebandagira ofisi ye jajeri naye nalinako okugaanibwa nti bwenatuuka pasita to muyangoba nangamba nnyo bwesigenda twakulaba nali lubuto olukulu nnyo nga ndi mukoowo naye nga okuba nali nfunye ekiro ekirooto najja n'amaanyi agamulaba naye bwe yangoba tange bamita jack yali wano mbulizi wange yansooka okuja nemugamba sikyaddamu tundwe kuba zonna kanisa nga nina obukaawo naye ekiro ekyo kyenyini nyini basate omuyankubira essimu kuba nali nfunye essimu ku reception naŋŋamba mubwombeefu ennyo maama wange nga saakulabye nemuddamu nazze nga nyambadde ekiteta ekimyufu n'ongoba nga nina obukaawo naŋŋamba nkwegayiridde jangu enkya saawa nnyo ndabe mutuufu nagaana neŋŋamba oyi pasate omwasesa zo nali manyi ayamba nze kumbe nali bubi nga joshua yeyandiko naye ekiro ekyo kuba katonda yanjagala nnyo nafuna era ekirooto ngaolulimi lwange lunene nnyo nga bulaba ekkanisa ne bweyenkana nga luzito nnyo kuba naye njogedde ebigambo ebyobutwa ate nga nali mulokolezi nalokka nnyo emyaka mukaaga naye nali ndooza ndi mulokole naye sirokkangako kuba lulimi lwali luzito nnyo nendaba nga nzaawo mu kanisa mu lujja nensanga bamalayika bana nga bazungu nenkola sayini kuba naye sibaakwogera mu kiseera ekyo olw'olulimi nti lwali luzito nebagamba nabalagabwe nti nti olulimi luzito nnyo ndi mubulumi ne bansongera kituu ti ne baŋgamba mu luganda baali biza nga balina laptop naye nga bandaga nti eggulu liri open one emutundwe nga buli muntu alina ekyetaago bamalayika tebalina budde batwala byetaago waliwo eddaala era ino ngita beteru yange waliwo eddaala nga batwala obubaka bw'abantu bebakomawo nga tebalina budde bunziramu bankwera sayi ne bansongera ne baga nyabo mu luganda naye baali bazungu nga bali world youth nga bali abasazniga abamalayika be batyo baali ne baŋŋamba nti okusumulwako okukwonna kuli waali kukituuti emutundwe yanguwa era nali nakeera ku makya saawa kumi n'emu nezjaana emutundwe nawanika emikono kuba wetwatandika paka service kugwako ku saawa kumi n'emu nenegayira mukama nemugamba mukama guwandeese owa pasita tom saba leero akole ki ansabire era awo baali bakyali wagatte bwe twamalabo ti service najja nziruka nemusanga kolwa yansanyukira kyeneewuunya tabuli kyesaafuna nangamba mama wange ndi bize nina okuweereza naye genda wali mu office rita yali sekwitary mubiseera ebyo fernando zatumanyi omukyala ali awo mweru wakisa nnyo nagamba rita omukyala ono muteeke munda nibwenatuka fasta tom yali ayita mu bwangu naa nyabwe jangu ombulire kati bwenafukamira nagamba teyanzikiriza kumalayo ebyange wali byali bingi mutufu byali bingi nanzigera akatabo nga kaliko god's covenant nangamba simakayo enyiriri bbiri nensoma newunya nnyo nga ningoba yamugambyeko byempitamu kuba byonna byenalinziza nabyo emigugu pasato mbe yangambao okusoma mangu awo kati newunya nengamba pasato mu oba ntegedde atya nangamba nansabirako ebigambo nga bibiri nensigala nga nemulugunya nti nzaze gamba nebiruubiro nga bingi nnyo ansabiddeko ekigambo kimu bibiri naye nalina okukkiriza nangamba mama wange bwatyo beyambisa nti mama wange nanga ngenda wali ku reception ogule muno obutabo bubiri gods covenant taking anakala uh, bakaita taking the battle to the devils territory naye sikulangako katabo ka christian book yonna zengandabanga okwonna sente naye kwolwo nagonda nengenda ku reception nembugula taking the battle to the devils territory ne gods covenant ne bayibe empya nempulira muli nga nfuusa mupya olwekirooto kiri kyo naba bamalayika nga batwala ki ebyetaago byaffe byonna kati bwenamala nenzirayoewaka nenjagala obabuulira obutabo obwo simanyi katonda mafuta katonda yatako fasta tom buli obutabo nze buli kyenasomanga emisana ekironga kyensumulwamu nga buli kyembadde nkola nga simanyi nti kibi oba kusonyiwa oba busungu nobeerabanga ebintu ebisembayo obutono mubulamu bwo ngaekiro nkiroota nga mukama ŋŋamba nkusumuludde mukino tokiddamu kyantwalira wiisibiri zokka nze okufuna deliverance eyannama ddala omwami wange twali twasinkana nkumi bbiri mu gumu namusinkana n'emyaka kumi na musanvu nga dokita naye nga bintu tebitambula nga tulina obulamu bwe tubeeramu awo butategerekeka naye katonda yakyusa ebintu ku sit obutaba lwesaawo kuba bingi kyenjagala okubanga obujulizi nti najja kumi bbiri kumi n'ebiri neŋonda bbiri kumi n'esatu mukama naatulagira tekewo fellowship waka munyufu ne tugonda jjajja w'omwami wange naye yali mulokole kati afa n'atubeerako omusumba gwe yatugattako nga basabireyo ku kanisa ya basasa kisaka najja waka netandika okusaba naye kati fellowship netandika biri kumi nesatu kakati biri kumi nesatu netugonda netukola katonda byatugambye n'omwami wange nagenda ngaakyusibwa biri kumi nena ya biri kumi nena mukama n'atuwa ekyawandika okuva mu isaya kiruko springs naye nga kigamba nti ne mu ddungu mukama jateekawo ensulo z'amazzi kati mukama n'atulagira okukola eddwaliro eddwaliro lye batwalituma springs medical center liranyuka enjoyi supermarket parking lyeriddako awo era pasaivan yajja n'ali anointinga n'atulaga nga abantu basumululwa kuba yatulaga nga ffe tusaba busabi eri mu kasenge naye nga abantu bajja bonna basumulwa bebafulume bagenda mukama nandaga omukisa nga abantu baleeta ebisolo bya ssente bwe bijulawe nandaga bamalayika nga bayitala mu kifo ekyo nga basawo bakwata bukwasi ku bantu nga basumulwa bebatambula bebakola ki bwe naye taali tetulina ssente naye neewunya katonda waitawo myezi esatu nga tufunye ekyo ekirooto omwami wange nafuna international job mu african union ne tukola eddwaliro eryo mu myezi esatu netandika waitawo myezi nga mukaaga era najja mufisya pasatomu mukama nga nsuddeko nange ekyamagawo kyesimanyi mbagambye omwami wange twasinkana bbiri gumu ne tukola okwanjula bbiri mukaaga naye nga obulamu bwaffe tebuva mu kifo nga tulina omuzimu gw'enfudu nga ne bwokola otya nga tetwala na sente gezi tetulina na bitambula ngaakola kadiki akola mugunzi nakasola hospita amalwaire agenjawo naye nga tewali naye waitayo ebbanga tono nnyo omwami wange nakomao ku mulimu nagamba nafunye sente tugenda kukola embaga naa embaga yaffe genda kuba muserela hotel ekyo nakyo nekiyitawo mukama nendaba nga atusanyusizza betwali tetusuubira waitayo ebbanga tono nnyo nga tumaze okukola embaga eddwaliro nalyo nga limaze okubeerawo mukama nandeetera ekirooto twalina amayimba gabapangisa mukama naŋŋamba fatina wetane pasaivan nga twogera n'agamba nti wano si mayumba gabapangisa naye wano waliwo essomero era mukama agenda kulwisawo bano abaana abato nga basomolwa mu kifo kino ne mugamba nze simayo ebyamasomero naŋga ngenda kuleetera omuntu agenda okuyamba ngenda okola mu kirooto nga niwami wange negaseeko nga batadde mu parajute ne batuddusa mu ofisi y'omukyalo omu naye simumanyi ne baŋga omukyalo ono ye director w'amasomero ge bayita victorias agenda kukuyamba okuva gyebitandikira paka gyebigwera omwekwateko nnyo kuba essomero erina okutambulira ku musingi ogusumulula abaana mu ggwanga lino mukama nandaga amasomero mangi nnyo primarynasary yaffe yatandise 2017 naye mukama zandaga ebirooto nga amasomero manene nnyo primary schools era nzikiza katonda era nebaza nnyo mukama kyekifo kino mukama asumuludde n'abaana bange mukulu woono asomerako omusdalin gayaza naye yagenda neyesimbawo bwa assistant edgar mpifo netugamba ngaoli muto n'addamu neyesimbawo ba hedgal naye twebaza katonda nti omwana yakampeyininga n'atwewunyisa era yayisemu oba hedgal egayaaza omudalen ono mutowe najjawa ne wapasa ivan nga bisobedde omwana ngaasomera ku lohan academy omwana n'asoma emyaka esatu naye ngaomwana yasemba ne bagana nomugraduatinga ate nga nze ndi mugezi gye nasomera nga nze nna nasomiga mu masomero omwami wange physician mulamba nga tugamba kikinga naye ndaba sikyabulijjo omwana okuba omusiru naye okuba betwasaba mwana nga sina sapuluka gwa kati ali mupitu naye mugezi afuna kikumi ku kikumi kyena mwenda kutenda ku kikumi twebaza nyo katonda olw'ekifo kino mukama abawe nyo omukisera mbazaamu amaanyi mwenna munywere mukutambulire mu mazima agannamaddala mukama abawe omukisa abooluganda yesu yebazibwe nze neebaza mukama ku lw'obulamu bwange n'ekubulamu bwange nze musumba najja mu kifo kino nga buli lubuti afuna embuto satu nga ziva siboni wange naye remacha na ku myezi ena nali mbridgi nga nebanteeka ku bedrest nebigaana ku myezi musanvu nebansala nebamugjamu naye nebaza mukama nti waali mulamu nembeera nga wenfuna olubuto olwaddako nalwo neluvaamu kati netukyankalana n'omwami wange n'atandika okwekyanga nangamaze ebibyombikooye nviira kanfuna omukazi omulago olabika bwotyo nenabaana yonnaku tosobola kuwanirira mwana nabeera nga nangira buli kimu nensaba nebaza n'abasumba bawano kubanga najjanga nebankansolinga nebansabira naye nafuna olubuto lwalwono bebi nebaza mukama nalufuna nensirika nengamba sigenda mumugamba nente zemyezi ena etaano nga tanaba kumanya natandika okuŋgamba naye olubuto lwo nga lugeze ne mugamba kitiibwa kya mukama naŋgamba mbuulire ekituufu neŋgamba njagala kyezuulire yekka nebaza mukama musumaze nali nga ndwala nga nsesema nga mbeera bubi buli bwenfuna olubuto naye ku lubuto lw'omwana ono sirina kizibu kyonna kyenafuna naŋgamba omanyi genda bakkebere tulabe oba oli lubuto nga takikkiriza nengena nebankebera nengamba naye nga tolwadde tosesemerokoze eki nemuganze kitiibwa kya mukama nelukula musumba naluzaala n'okuzaala simanyi kuba ebbanga lye nali manyi deti tezaawera nagenda mudwaliro ate nangamba gweoli wabizo ngaabeera nangira naye namusindika bulungi nemuzaala waali era yasindika ekitiibwa nekitenda okuuza mukama katonda waffe omulungi bwekisa kitanga taggwawo tukomyewo nate maaso go nga tuwewonga mundagano musaigo nga tukuyimusa waggulu ebikulu n'ebyamanyi byokoze eri obulamu bwaffe ne kaaka ekitani jyangu oyongere okole muffe ng'oyita mu kigambo kyo otubikule okwagala kutusobole okunywera mu bulokozi buno mu linnya erya yesu kristo amiina mukama yeebazibwe saasibadde obudde bugenze naye njagala kukwogera ku kigambo kitwayogeddeko eggulo katono kigambo kya enkomerero oba okuyingira eggulu mukama ffe yebaswe mukwano gwanye wadde katonda atuwa ebintu bino byonna byonna naye goolo yonna n'ekigenderwa ne master plan ya mukama katonda kuyingira ggulu aleluya wadde ofuna emikolo etaano etaano buli wiiki naye tunulire eggulu aleluya 我们一个队了那边，呃，边做起不难，这啥？哦哦，什么？那卡特雷库，卡特雷库姆，他不叫啊，马库，马库，伊苏拉库米，马库，天，乌里瓦维鲁梅萨。马库，伊苏拉库米，乌里尼拉维鲁梅萨图。哦，耶稣，你一出了咱们做。 n'agamba abayigirizwa be nti nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa katonda kwegamba katonda toyagala tugaggawale <laughs> wanki nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa katonda gamba nze nja kuyingira ensonga weeri awo wansi mhm. abayigiriza ne beewuunya ebigambo bye naye yesu n'addamu nate n'abagamba nti abaana nga kizibu ababeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa katondaaleluya ye pointi ekikubire mu ngalo abeesiga obugagga kankubuulire mukwano we katonda takuwa sente takuwa bugagga muvaako oba kutunulira bugagga esente tekufuganga era kyenvudde njagala bawala bange bano abalongo eh, wadde era bafuna emirimu etaano etaano naye bazze ne banoonya mukama haleluya era nkiseza okugamba mu lukungaano lw'abaami wano nebaga nti abaami abakyala batugakawaddeko bo bagonvu nnyo omusajja nga atuuse ono tayinza kunoonya mukama nkozi nga mutwala kalabba mutuga haleluya naye gwe omusajja ali wano nkubulire nebaogagawalanga otya tovanga mu maaso ga mukama katonda lakikubuli ebintu si bye bikola obulamu katonda yakola obulamu ebintu sente abityakutuga nabyo amina ate ebintu biyinza okukunafuya newesanga ngaogenze mugeera nabyo amina jogera wansi awo yesu ne bamutunu olunya lwabirimu omukaaga ne bawuniikirira nnyo ne bamugamba nti kale ani ayinza okulokoka awo yesu n'abatunulira ng'agamba nti mu bantu tekiyinzika naye si bwe kiti eri katonda kubanga byonna biyinzika eri katonda amina byonna biyesuka eri katonda kakati nno okusobola okuyingira obwakabaka bwa katonda naye oyinza n'okulaba olunyiriri olwabiri mu omwenda olunyolabirimuomwenda yesu n'agamba nti mazima mbagamba nti tewali yaleka ennyumba oba ab'oluganda oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana oba ebyalo ku lwange n'olw'enjiri ataliweebwa emirundi kikumi mu biro bino ebyakaakano ennyumba n'abooluganda ne bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyalo n'okuyigganyizibwa ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwawoaaaeyenyini era bwoba olina bayibuli yo njagala osazeeko ekigambo ekyo that is the full package haleluya naye fe tutwalako bya waggulu byokka mukama alikuwa emirundi kikumi byonna ku nsi kuno amiina mweraba nedda olina okutwala full package haleluya mulimu n'ekigambo kyokuyigayizibwa kyetugenda mu maaso waliyo okuyigayizibwa onosobola otya okuyimirirawo ebintu bajja bikujjaku aga nti oba okkiriza yesu nti omulokozi wo fuluma enyumba ah, mwekanyi kubanga amaaso gogatadde ku bintu amina fulupakage egamba nti agenda kusaso kyobola nti omukyalo ono agambi yajja wano ng'alina obusu naye katonda alina ekisa mwana wange yandibadde taddayomukubiriza nti ddaye mutundu eddaye mutundu yandigaa nti yentawanira ki naye katonda amanyi omanyi yatumanyi abamu tujja tukooye nga twakoowa dda that is the purpose of deliverance deliverance osooka n'ofuukamu omusiru amiina waliwo omuwala omulala yajjaawo sekuritale zamugaana oyingira nti musumba ali busy aleluya ne bakayana ne bakayana ne bawulira nga bakayana nenzugulawo neŋŋenda nemugamba nti kale muleka ayingire jangu netumala netusaba nemusabira olwafuluma naluka akwata sekuritale tema namunyola obadde bwepanga obadde wepanka siiseewo kyokka kuyobaba okusabira tugamba abantu bakowadda aleluya kakati katonda singa naye yali atufaanana mu bukaawu yatibali teyeguyo naye yakimanyi nti ye katonda bwasooka n'abanga omusiru n'amwegayira namwegayira jjamujjamu kakati tasi ali wakwegayira yeleeta yekka mukubire mungalo katonda wa aleluya nolwekyo fulu pakage eri nti buli osiku nayagala kuwe ebintu naye ate kuliko n'okuyiganyiza oteka okuyiga okuyiganyizibwa engeri gyokwanukulamu ate n'obulamu obutagwawo kubira mu ngalo pakage egyo ongere mwana wange kakati atugambye nti ebintu bino nga bizibu petero ne banne baga nti ngaebintu nga bizibu yesu abinyonyera mu yokaana esula satu satu kyoni ah, kapita siri olinyosooka yokaana esula yokusatu olinya olusooka awo waliwo omuntu ow'omu bafalisaayo erinnya lye nikodemu omwami mu bayudaaya oyo najjo gyali ekiro n'amugamba nti labbi tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri katonda kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bwokola ggwe wabula katonda ng'ali naye yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bwatazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa katonda nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza ki okuzaalibwa bw'abanga mukadde <laughs> ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa omanye ensi eno omutawano gwebaddeko ebadde sitogolinga nnyo <laughs> uh, okulaba n'okutegeera ebintu eby'omunsi ey'omwoyo speech owout yebadde yagala ebintu ebyo ebirabe n'amaaso gaabyo ewulire n'amaaso gaabyo ne batamanya nti ebintu ebyomwoyo babiraba na mwoyo tebabiraba namaaso gano gana amaaso bagakola kulaba ebintu ebiri fisica ebikwatibwako naye ngaate waliwo ebyomwoyo ebitalabika emizimu gyegiri sitaani emisambwa gyonna giri spiritu aleluya naye yesu yali amugamba okuzaalibwa emyoyo gyaffe giba ddaalo giba domanti nga gyafa bwe tutuuka ku nsi kuno twava mu ggulu buli muti yenna yava mu ggulu ne bakusindika mu lubuto lwa maama wo maama wo n'azaala omubiri ogwo naye ngaomwoyo gwali gwatondebwa dda aleluya <laughs> kakati omwoyo oyo eh, kyobulabawola mbagamba okugjamu olubuto kibi nnyo nnyo nnyo kubanga ofiiriza katonda pulaani egwojjamu oyo tomanyi kiyinza kikimutuukako osanga eyandibadde aweereza mukama katonda yandibadde musa aleluya kati nga nze maama wange yaŋŋamba yagezaako emirundi esatu okunzijamu kuba nali nyongeza egi esatu kuba bali abakugu na abakazi abakugu abajjamu embuto omukazi oli yali agambanga talimwanga yo olubuto lwonnaku olugjamu nagezaako gwasooka nabulidde nga neŋŋaana nga nange nkutte nabaana nenyweza ku nabaana kuli neŋŋaana sigita sivaamu aleluya n'ogwokubiri nagezako nogwokusaka pakula yamugamba nti nkubuulire genda ozaaliho wanawo omwana aganidde mu lubuto naffe tekimanyi kimuganiddemu kati singa olaba ekibeeri agenda okufiiriza katonda okiraba nwekyo omwoyo ono bwatuuka mu mbuto zaffe sitaani namweddiza abakyala ntera obbasomesa namweddizanga bulabona badde avaamu embuto sitaani omwana yamweddiza namukola byonna byeyagala mizimu gyakika oba gyamalaobo negimweddiza negimugjamu amala gibattira munda biki byonna difomite yonna ebibeera mu lutu amina mukama yebazwe kati omwoyo ogwo omwana anazaalibwa nga aliko omwoyo wa sitaani kati okuzaalibwa okwokubiri ozaalibwa n'omwoyo wamukama katonda najja n'akwegattako yesu kristo bwakunazaako gasi oli sitaani gwakutaddeko omwoyo najja n'akuzaala tuyita mu luzungu adapsiu n'akwola n'akugja mu sitaani n'ofuuka n'oddayo n'obeera omwana wa katonda aleluya kirira wansi tuwulire yesu naddamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa amazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa katonda ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gy'eva newankubadde omuntu bw'atazaalibwa omulundi wakubi takola ki yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa katondatasobola kuyingira bwakabaka bwa katonda epointi enkulu eyo kwegamba abantu olaba yesunga wano ne bagamba omukama muwa ekiwumulo ekyemirembe kyokka ekiwumulo ekigaana mukama mulamuze kisa ebyo ne baba kuduulira buduuliza <laughs> teri kisa wagaana okujjura omwoyo wagaana okulokoka ojjura omwoyo akutukuze osanire mu maaso ga mukama naye nogenda mugasiyawo oyo nabwe mukama akulamuze kisa ekisa kikikubulira wano kati aleluya mukama waffe yeebazibwe kakati kwegamba omwoyo ono yakuteekamu empisa ez'obwakatonda n'ogwanira maaso ga mukama n'osobola okubanga ofuuse mwana wa katonda aleluya omwoyo ono akuyingizamu empiso za katonda yali mu bagalatiya omwoyo ono akola ano abiri mu bbiri galatians abagalatiya esula ttaano olunyola abiri mu ebbiri naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala hmm? okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza kubiringa ebyo tewali mateeka ekyo kyekisookera ddala omwoyo akola emirimu mingi naye kisooka kwe kuteekamu empisa ez'obwakatonda n'ofaanana taatawo katonda n'ofuna okwagala no nga tokyalina bulabe yenna n'abakyawa bonna obaagala n'ofuna obuwombeefu n'obwamu obudamu ofuna obukambwe n'okuyomba amiina n'ofuna emirembe mutima n'ofuna ekisanyu mu maaso n'ofuna ogumiikiriza obuwombe byonna byonna nga bwe babisomye nogamba mbitwala olwaleero ekyo kyekyambalo ekigenda okuyingiza obwakabaka bwa katonda kikubire mu ngalo ekyambalo ekyo era singa ddako emabega awo nya nya era galatians four four abagalati esula eyokuna olinya olwokuna naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka katonda natuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunula abafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana tulyoke tuweebwe okufuuka abaana yesu yajja yali katonda alina omwana w'omu yekka kanvule katonda engeri gyatwagalamu ng'alina omwana w'omu yekka yesu kristo najja n'amusaddaaka n'amusiga ku nsiku amugjemu abaana abalala bangi amina kakati ffe abamukkiriza nze naawe tufuuka baganda ba yesu gambayi mukama nzaani afuuka omwana wo nembeera muganda wa yesu nebeyiyo kibulira mwana wange kakati era kubanga muli baana olwokubanga muli baana bakatonda mufuuse baana bakatonda katonda yatuma omwoyo gw'omwana we emitima gyaffe eh. ngaakaba nti abba kitakubanga ofuuse mwana wa katonda kyava atoola ku mwoyo w'omwana we yesu n'amukuteekamu osobole okufaanana muganda we yesu aleluya amina kakati yesu yajja okukola omulimu ogwo ate n'addayo nga gye bwena basomesa nti nzeeyo okuteekateeka ebifo byammwe enze gyendi nze omwana wa katonda gyendi nammwe abafuza abaana ba katonda tujja kubeera wamu nammwe aleluya yesu nga bwe yazuukira naffe tugenda okuzuukira mukama waffe yeebazibwe okikutte lwekyo abamu tubadde tumanyi ti okujjura omwoyo kwekwogera ennimi oba kwekukankana n'ogwa mu mabensani nedda ekisookera ddala kufuna mbala ya katonda gods character and attitude amina kakati omwoyo ono era yagenda okuyamba okusitula kubanga yesu tagenda kukka ku nsikula tekugenda musinkana mu bbanga yagenda okusitula era ogenda okulaba ennaku nga muno gwoli naye asitusa agenze gosigadde waliwo omukyala wayo yetugamba eri ayombayomba nnyo nga nfuma abantu kumulirana te nga mulokole kati kiro naloota ekirooto ayina omwana we wa myaka esatu nga amusitudde ali mukyala <laughs> agenda okulaba nga enkomerera ense kintu kyasitula busuzizi mwana wewe nekimutwala ye naasigala wansi amiina nolwekyo njagala kutegeeza ebintu bya ddala era pawulo waaba abyogera kugenda mu basesalonika tomanyi gye kiri naye mala gawandiika thessalonians ekisooka essula tan olunyira okubiri abathessalonika ekisooka essula yokutanoka eyokunayokunandoza ejokunwa nya olunyira okubi nesatu abasesalonika ekisooka esula nnyo olinyola ekumi n'esatu naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga yesu yafa n'azuukira era katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa yesu wamu naye kyo abeebakira mu yesu bajja kuzuukuka n'okitukaabiranga muntu yesu agenda muzuukira musinkana naye mu ggulu aha kubanga ekyo kyetubabuulira mu kigambo kya mukama waffe nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa mukama waffe tetulisooka abeebaka kubanga mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda naabo abafiira mu kristo be balisooka okuzuukira naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusinkana mukama waffe mu bbanga kale bwe tutyo tunaabeeranga ne mukama waffe ennaku zonna kale musanyusaganenga mwekana mwekka n'ebigambo binokwira mwagalo yesu kristo waffe mwana waffe nabagambye eggulo nti kyobalaba nti sitaani atiira ddala abantu okuddagenda mu ggulu kubanga ye bamugobayo obujja bumukwata kyolaba nti atuziba emimwa naddala fe abaweereza tetwagala kwogera bigambo bya ggulu tumanyi kimu kyokka kiikyo kitwale kiruwa tinakiraba ne weekiri ebintu katonda yegala bitwa aleluya Ah, kankulage yesu nga kakasente yesu tawananaku laba mukitabo kya matayo matyo sula mukaaga olunyiriri olwasatu mwebbiri matayo esulaymukaaga olunyiriri olwasatu mwebbiri kubanga ebyo byonna amawanga byeganoonya kubanga kitamu ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo mukama amanyi nti ye weetaaga omulimu weetaaga obufumbo weetaaga byonna bimanyi ye yakutonda amanyi n'ebyetaago byo gwe omanyi omwana byayagala byetaaga ebimu tabyonina bimanya nti abyetaaga omwana ow'omwaka ogumu amanyi nti yeetaaga ogenda mu univesity tamanyi ye amanyi kabalagala mandaazi mbwotobimuwangaakaawa <laughs> naye gwe omulinako pulandi gaggadde empitirivu obunene amina ono omukyala yali tamanyi nti alibituukako nti bali mukuba empete bali mwanjula yali tabimanyi ne katonda ye nga bimwagaza kirira wansi naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era eh. ebyo byonna muli byongerwako mwongere engalo yesu kristo waffe nolwekyo katonda kasitakumalira nakutegera nti oteebya eggulu era amaaso go galibwa katonda ayimire gali kuyingira eggulu talina dakiika yonna kuwa bintu aleluya talina dakiika kusumulula mukama waffe yebazibwe emitawana gino twasomera eggulo ekitabo kya danieri daniel esula kumi nabbiri omyesooka daniyeri esinayo kumi n'ebiri olinya olusooka era mu biro ebyo mikayiri aliyimirira omulangira omukulu aliyimirira baana b'abantu bo era waliba ekiseera ekyokunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu bo balisumululwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo kubira mu ngalo ekigambo ekiwano <laughs> wagenda kubawo ebizibu bingi ebitalina kyakuddamu endwadde nyingi ebizibu eh? ebitalina kyakuddamu naye agaa nti abantu bebaluwa abakkiriza yesu kristo bagenda kusumula naye si bonna wabula abo bamaze okulabika nga bayingidde ekitabo kyobulamu gamba nkiyingira olwaleero katulwe talina kyaganyulwa kugaggawaza ku nsi kuno ngaogenda mugenda naye atayagala nnyo akugaggawaze ate ne muggulu oyingire mwogere engalo yesu waffe kakati njagala tugendeko wano mu bigambo byae bya deliverance tuyige okuggalawo emiryango doaways sitaani mwadayita kugamba abasinga obungi obadde osumululwa eh? naye ate noddamu ate noyingira obusibe kubanga nga tumanyi kuggalawo nziki emizimu negijjamu negiyingira era abantu abamu oluusi otera okuloota nga <laughs> eh, amadirisa magule ababbi ne bayingira katonda kyakulaga nti mukwano gwange oguddewo oluki emizimu okuyingira owadde sitansi chance obuwungi jakatatuuke kussa nga sitaani takyalina foothold takyalina ki takyalina kigere kyonna ku bulamu bwo nga takyalina waayita tusigalemu kubira bweru gamba awo tutuuseewo olwaleero amina ekkuba erisookera ddala bwe butajjuzaawo omwoyo wa mukama katonda bwe tugoba sitaani oteeka okujjuzaawo omwoyo wa mukama mu kitabo kya matayo essuula ya biri mu ennya matayo essula kumi nabbiri oliwa ana mu esatu nuuzi matayo essula yekumi nebbiri oluywa ana mu esatu naye dayimoni omubi bwava mu muntu atambula mu nsenya enkalu ng'anoonyawo okuwumulira naye naabulwa aha dayimoni muzimu omubi bwe guva mu muntu tugigobera mu nsenya enkalu era ffeffe kaffe abalokole katonda bwe yawa amaanyi okugobera emizimu mu nsenyi enkalu wandimukubiddeko mu ngalo mwana wa abasamize abalogo tekibakkiriza tekiyinza pakiriza kuligigobera mu nsenyi enkalu bo bakola transfer abujja mu ono n'abuteeka mu ono mukimanye ekyo era kati abaana nga bebawumudde mwana mbesibe nga bikooyi ojja kulaba obasenga obaani ngagamba mpa ku mwana we agenda awummule mpozi agenda kumweyambulirako bitambu ngaamutwalayo omusabo ngaamweyambulirako ebitambu omwana agenda okudda yenna ngaakirwa ddayo none mwali mbirabyeko ebyo aleluya abamu babawa eddaga ne banaabira mu stenseni anaabiri nnyamu anaabidde ku sente ajja naakola ki n'atwala sente ezo nga bimwambala kati abasamize bo bakola mulimu gwa transfe neyeffe tuzigobera mu nsi eyo enkalu kakati emizimu gyagala nnyo omubiri nnyo nnyo okusinga naawe bwogwagala lwaki gyagala emibiri kubanga gyagala okukoleramu emirimu gyakyo omuzimu ogwobwenzi tegujja kwendera bweru gwagala kuyingira mubiri gwo gwende gamba tojja kuyingira mu nsi omuzimu ogwobubbi gulina kuyingira muntu kati kyoki bombi ne katonda sitaani ne katonda bakayira emibiri gyaffe to exercise the activities okulaga emirimu gyabwe ku nsi kuno afazaali omubiri gwe olwaliro gwe yesu kristo yaba okukoleramu emirimu kakati giwulira bubi nga giri mu bbanga okiwulira kubanga abantu bonna emizimu mingi nnyo gyava mu ggulu gyetugobye mu bantu egyabaafa gyonna ginoonya emibiri kati omuntu omwabaamu emizimu nga mukaaga kikumi kati nekigenda nekiga nti abange ah, mutwazikeko nafe tuyingirebanabagyebagamba nti wano twajjula sebo temuyingirawo kati kyekikola nga kigenda titugende mu nyuma yaffe mwetwava tulabe yongera wansituulire kale agamba nti naddeyo mu nyumba yange mwe nava bw'atuukamu agiraba nga njereere enyiridde ng'erongoosebwa n'agiraba dayimana agenda okutuukayo ngaenyumba njereere temuli kantu enyiridde njereere awali omutawaana bwe tugobamu omuzimu gw'obusungu n'osigala awo obwerera mu bbanga omuzimu ogw'obusungu gujja kudda te bwe gudda gujja mu fulukosi kitege kiolaba nti abantu abamu bajereroga nti omwami wange yali muweereza w'amaanyi ate kati yadda emabega n'ayitawo n'awasa abakazi bana kubanga teyajjuzaawo amina kati ojjusaawo omwoyo wa mukama bwogoba omuzimu gw'obusungu jjusaawo omwoyo obuwombeefu waliwo abantu bangi talina buwombeefu talina na busungu kwegamba alyawuuba oba oyo tumukolere ki <laughs> kati era ekiseera kijja kutuuka era wayazidde muziveeko kubanga tewaliwo obuwombeefu mukama yebazibwe bwogobawo ekyasitanteekawo ekyakatonda amina akati agamba kye wansi agenda naleeterako badayimoni abalala musanvu abamusinga obubi hmm. nawe bwe bayingira babeera omwo n'ebyoluvannyuma eby'omuntu oyo birisinga obubi ebyasooka bisinga obubi ebyasooka kugamba omuntu oyo ng'omaze okusumula ate n'osigala ebbanga oh, ebibi ate embeera yebeera mbi n'okusinga luli amina katolaba abantu bano ababeeraawo abalalwa baali balokole abamu ngaemizimu gyabadduka naye ne bazanyira mubulokole ne badda mu vulugu kakati emizimu egyakomawo tekyabateeka wali we baali nga tebanalokoka gisukkawo yega nti ono kati musuule ddala tusobole ddala omufugira ddala obulungi kati bwe tuba tubasabira tulina okubeenenyeza zonto waabwe mitwe gwe bakola aleluya <laughs> okusobola obasumulula tetusaba buzabitaliza kuba bugubibuzibu nga tumaze okuyimirira mu gaapu olina okusobola okuyimirira mu gaapu noga mukama nenenya olwomwana woono kubanga bangu nyo oku identifyinga abadde omulokolo mbiwulira nga atandika kuyita yesu yesu yesu yamusigala mu mutwe naye nga zonto yamukwata ti amiina akati eyo lyekkubo erisooka ekkubo eryokubiri lyerirwa lyekkubo erya ebirowoozo the moment you start think sitaani agulawo oluggi ng'aleeta ebirowoozo aha tulabe mukitabo kya jokan esula satu jokan esula kumi na satu sori olinyira okubiri yokana esula yekumi nesatu olunya olwokubiri bwe baali bali emmere ey'ekyeggulo setaani nga yamaze dda okuweerera yuda esikaliyota omwana wa simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe abaganda bakuyita kusanya okuweerera baali balya setaani yali amaze okuteeka ekirowoozo ekyokulya mu yesu kristo okumulyamu olukwe ng'amaze okiteeka mwani mu yuda kwegamba omuntu totandikira butandisi kuwona olutandika na kirowoozo ekirowoozo nekiyingira gamba nkifulumya mulinnya erya yesu kwegamba the moment kasi toyingiza ekirowoozo oguddewo aleluya oba oguddewo oluki kakati bwekirowoozo bwekyamala okuyingira genda ku nyola birimu omusanvu olinyola birimu omusanvu bwe yamala okuweebwa ekitole setaani n'alyoka amuyingiramu setaani n'ayingira baali balya yasooka kufuna kirowoozo nolwekyo kyenva nkugamba nti ekintu kigobenga kikyali mubirowoozo oggalewo oluki naye bwobeerawo n'ofumintiriza n'ofumintiriza n'ofumiriza nga sitaani ajja ayingira kati wamala okuyingira oba tokyatendeka amiina mukama waffe yeebazibwe olabe n'ekitabo kya abaefeso ephilians essula nya olunyiriri olwabiri mu omukaaga abefeso esula eyokuna olinya olwabirimu omukaaga musunguwalenga so temwonoonanga enjuba eremenga okugwa ku busungu bwamenjuba neva eno neva eno nga kyazikyabuuseeko abamu mumaze ennaku meka muli bafumbo mwakamala mwezi teryanyiga munne omwami asabira mukasonda kawali n'omukyala wali mukama wuma awulira nze olusajja lwantama teluliri magezi mwenda talina gwawulira aha so temuwanga bbanga sitaani so tewanga bbanga sitaani ebbanga lyomaze nga ziwuseeko ebirowoozo byonna byofuna owadde ebbanga sitaani okuyinga manyi waliwo wano omusumba kituuka yatunyumiza eh? yagenda <laughs> nanyigira mukyala we mukyala we nga tamufaako ali ku baana tenja basomesa mwe omusajja yedde byasooka towanga mwana matanga omwami tananyomata ne bwoba gugaguze nga yetagaguze sooka ogulire ani bulire naye gwe nodira abaana noba bwamata ate omwana omwami nanywa kyayo mukalwiryoli tobibeeko omwami ebebi amina kale abakyala bamuwe agenda nadda ku baana neyetala abaana omusajja ali awo enjala emuluma ali ku baana kati musoma kituga nalugamba nanyiga kati ye bweyamala okuliisa abaana omukyala nalyoka aleeta emmere awoomwami musoma natugamba nanyiga emmere nagizira haleluya bonebal ate nakibagamba ekigambo ekyo mukama waffe yebazi abaami wano bandoopera mu lukuŋgana lw'abaami ne baŋgamba musumba tugambire ku bakyala baffe ogenda n'ozira emmere nadda wali n'abaana ne balya so badde omukanga bukanga obadde omukangamu bukanzi nayen'atakufaanako nadda wali n'abaana ne balya ne babeera oliwanenjala ekukanda mufo kyogaa nti akwegayirireko olye tewali <laughs> mujenye mukyalo emugane tolyangako omusajja mmere naawe amiina mwegayire paka lweki obusuubu banobwako oba omuggweddeko saa musanvu munaalye n'abaana saa musanvu n'abaana baleke tebalya paka omusuubu aleluya kakati naye nga tugamba nti ekiro naloota ekirooto ng'ababbi bayingidde mu nyumba naakuba enduulu ababbi babasa ababbi baba naye omuntu namugamba nti mpadde nti gowa baguliddew mwana wange agenda okujigira nga amadiisa amagule yeyagagudde nga babbi bayingidde edoozi emuga totegana kuba nduulu gowa aguddewo ababbi bwe ne babba ebintu byonna n'omukyala ne bamutwaliramu alebera kakati ako keyasirikaako yalina ebirowoozo bingi nyo nagulawo sitaani okuyingira amiina gamba olwo olugindugganawo kakuli omukwana ogua nti wakyali otayimu yakubeerawo neweekulako obuwaya lunaku lulamba ebyo byabansi sonyiwa instantly omuntu ngaakunyiiza obusumu tekugana kujja naye sonyiireawo ddala sitaani aleme kuyingira kubeera mu ngalo yesu kristo amina kati nno kibula nti abantu kuno batandika na birowoozo naye olujja olwo lugenda kugalibwawo olwaleero mukama waffe yebazibwe awantu ah, olase endagaano zetukola ngaate uh, olusomaze okusumulwa naye ne bwoba tonasumulwa endagaano sitaani bwayita buli kaseera gamba tugenda ziggalawo olwaleero endagaano eyekika family covenant nga tonna zisumulwa buli kaseera ne bwosaba otya ne bwokola emirimu sitaani akyayitawaawo njagala ozeekaano osazeemu n'omusayi gwa yesu oggalewo olwaleero aleluya endagaano ezo olaba mu kitabu kya okuva exodus essuula abiri mu ssatu olunyi lwa ssatu mu ebbiri okuva essula yabiri mu esatu olunyi olwa ssatu mu ebbiri tulagananga endagaano nabo so ne bakatonda baabwe tebatuulanga mu nsi yo baleme okwonoonya ku nze kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kubeerera kyambika kibeera ekyambika kubasitaani akuyingiza ekitimba kakati ngaobwensi ndagaano kweyingidde ekitimba amina mukama waffe yebaziwe ebyo byonna byonna byonna endagaano ezo ez'ekika ez'obwensi endagaano z'ebigambo ebigambo birwa nze nfudde ebyange byalema buno obwavu si bwakunvaako kati amina katonda alabira ekigambo kyo kikola ki okituukiriza katonda yekasi alabira ekigambo kyo kituukiriza naye sitaani naye alabira ekigambo kituukirire atemu abakyala mpulira nga mugenda okusuula ku makya tandika okulagula ii buno obwavu bwakututta busi n'obulayo nekoyingiza noli naye naddamu enaffe twenjira bwenjezi teri kaseete kyokka ogenda kukola ate olagula lwekyo ebyo ebigambo endagaano kyokola n'akamwa obeera akoze eki oyisa omuzimu okuyingira amiina oluusi olagula ku baana maze okuleeta wano omwana oleesa omwana omusabira omwana talina magezi asimba mu kibiina ate bwoddayo eka ngaoyogere otya omwana aganye okukola emirimu naye byanagwolira esiro omutwe mukalu tolaba ddabowaka eyo ate omwana omuguliddewo olugy emizimu egyobusibe gikomyewo nolwekyo toyisanga kigambo kyonna kivundu mukamwako era bwolaba mu abefeso awo wetubadde abefeso essula eyokuna gyetubaddeko olunyiriri olwabirimu omwenda abefeso esula nnya olunyola birimu omwenda buli kigambo ekivundu kiremenga okuvanga mukamwa kammwe gamba kifuluma olwaleero toddamu kuvuma kuyomba kwatula bubi ene negative wad teivanga mukamwako kubanga ogenda kuyingiza emizimu naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba ng'omuntu bwe yeetaaga abawulira kibawe ngaekisa tetuvamu bigambo birungi byokka ebiwa ekisa abantu toyogera nga kigambo kyonna kiconfronti nga muntu otyo so temunakuwaza nga mwoyo omutukuvu owa katonda omwoyo omutukuvu agenda kudduka emumugingire gamba tusaasirayo mukama buli woofuluka ebigambo ebyo gasiya nga omwoyo akuviira adduka olabi era bwavaawo emisimu gikomawo bikomi nga giyingira yongera waki eyabateekesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa hmm? okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna gamba tebisulawo olwaleero mukubire mu ngalo yesu waffe mukubire mu ngalo yesu kale ago gonna ge makubo sitaani obadde ayita makubo ago gonna sitaani mwadde ayita aleluya ekkubo eddaali ekkubo eryobutasonyiwa ekkubo eryobutasonyiwa bwokaa n'okusonyiwa katonda takuleka bulesi mu mbeera naye ngaakuteera ki akuteera bamuitamatayo esula ekumi nomunaana matayo kumi na munaana olunyira wasatu mwepi matayo esulayo ekumi n'omunaana olunyira olwasatu mu ebbiri awo mukama we n'amuyisa n'amugamba nti gw'omudde omubi nakusonyiwa ebbanja liri lyonna kubanga wanneegayirira naawe tekikugwanidde kusaasira muddu munno nga nze bwe nakusaasira ggwe mukama we n'asunguwala n'amuwa mubambowa amale okusasula ebbanja lyonna n'amuwaayo eryemisimu kwekabwogaana okusonyiwa kuwaayo twogenda okukigambo ekyokugenda mu ggulu naye mu buzimu okugenda okulemesa abalokola okugenda mu ggulu bwebutasonyiwa amina twali wano n'omuwala wano sirimu oli omukadde oli eyabattanga obamalawo mukama waffe yozwe ng'asaba nnyo wano naye ezaekiwale nagana okuwona sira ebyo abasirimu nga bawona nnyo naye yalemererwa ddala okuwona oluvanyuma n'afa naye munne wano yatubira yamulootera ekirooto ngaamulaba atambula ku luguudo namugamba nti e gundi okola kiwa ntiwagenze mu ggulu namugamba munnange baŋŋaanyi nti kiki nagaana okusajwa omulezi eyansiga sirimu ne baŋŋaana tojja kuyingira wano obirati kakati omulenzi osanga nyiyi yegenda kwenenya agenda okusookayo omulenzi yakusiga sirimu gobeeraawo ngaasonyiwa nti gwoganye okusonyiwa si asalwa gwosalwa amakulu gategede gwogenda okusalwa mukyalo omu nali mubuulira ebyokusonyiwa mujja bwe yamuttira omwana yamuttira abaana babiri ate neyewaana nemugamba nti sonyiwa naŋamba musumba oba kitegeeza genda mugeena ŋende siyinza musonyiwa <laughs> naye tumusonyiwa ogenda mukolakino mukama yebazibwe yongerako ne matayo ah, mako sole mako kumi nemu abiri mutaano mako ensula yekumi nemu olinyola abirimu etaano abwo bwe munayimiriranga nga musaba musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu nekitamu ali mu ggulu abasonyiwa ebyonoono byammwe hmm? naye bwe mutasonyiwa era nekisamu ali muggulu talisonyiwa byonono byaakatolayo mutawana wali akuteera emizimu ate ekyokubi nebwosaba kati otawulira kakati n'omwala oli twasabanga netumusabira naye n'asaba ebyokuwona byagaana kati yagenda kuteebageyeena mukwana gwange sonyiwa olini bwaba yakuttira muntu nyoba yakukolaki sonyiwa gweoyinza obutasobola kusonyiwa naye ogambe mukama mpa omwoyo wasonyiwa owange aganya okusonyiwa naye mpa owuwo olwali ogenda kusonyiwa mukubire mungalo yesu kristo ate bwosonyiwa weerabire mutabana ogubaliko nti bwosonyiwa ate noddaawo nokiyima emboozi akaanaako nakasonyiwa ne banekalina olugambo ako ako ako mukagendeko mpola kalugambo naye nze nakasonyiwa otulina byosonyire <laughs> bwosonyiwa weerabire katonda abikozeemu ogee mukama katonda njosaamu ebintu no byonna ne banange lwaki kyangu okwerabira ekigambo kyakatonda kyebakusomeseza mu kanisa naye nga kizibu okwerabira kyebakuvumye oyinza okwerabira kyebakuvumye nobuuza mpozi wanvuma otya gundi <laughs> naye ekyakatonda bakikwolezaamu wali mu lujja kwegamba ye sitani mukaseera ayagala nnyo akwerabize ebintu ebinakuyamba ebinakukola obulungi ate akujjukiza ebinakutabangula buli kaseera gwe mulimu gwa yesu okunazaamu ebinakutabangula akujukiza ebinakuyamba mukubire engalo yesu waffe nolwekyo osabe katonda akwerabise ne mu mboozi zo zonna tobyogerako tobinyumyako kakati bwonyumya eh, gweyinza okuba kale wasonyiwa naye tigwonyumiza ate omutaddemu bitanes tokiraba nti batwa transfer of spirit omusajja akutawaanya akola bino nabino naye okoze eki omusonyiye naye ati omala omusonyiwa nogenda nonyumizaako maama omaama nkumuliira omusajja ono byankola kati ennaku zino zonna jjira mu bulawuzi ya mujja wange omaama we agenda kukyawa omusajja maama we agende mugeyeena ani amututeyo kibula nti obutasonyiwa omutawana gwamanyi kubanga bwotosonyiwa olina okubyogera amira obeera agenti wa sitaani ng'otwala abantu mu geena kyerabire oli ne bwaleeta emboozi ebikwatako mugambo ebitunyumye birala ebyo byaggwaza abo nabasonyiwa kubira mu ngalo yesu kristo otyo obusasonyiwa obwo ekkubiro gamba genda diggalawo olwaleero amakuba amalala wegendeze nnyo ebirabo bagenda kugaba ebirabo bingi nnyo krisimasi naye ne baduuji mwebali <laughs> buli kintu kyonna kyebakuwanga kisabire okusooka dedicated mukama yebazi kiwuuge mundagani omusaayi gwa yesu eh? omukyalo omuny agamba bamuwa enkoko empanga krisimas naye enkoko olwagitusa waka ngaekoko lime essaawa esoo amiina ziba saawa emu akawungaezi ngaekoko lime ate nga teka okulima byankoko ngaeyayuya bwayuya <laughs> kyagenda okulaba abaana bonna bona ne balwala omwana omu naabafanako naye ngaenkoko eri balieko okulima bukokolima aleluya abantu banogo mweabawala bafumbirwa e, towoza nti ebirawo yonaebyakanemuunu byabawa simayani ebirawo byabawa ku mbaga n'abatabaagala babeeramu kati gweotwala butwansi nga weyali oba masuuka oba bekisooka obikwate omukyala yempiwanoja nga yakavaamu embuto kumi nabbiri naye nga yakijja mu hanemuunu baamuwa ebirabo mu birabo ebaalibebamuwa bamuweramu akakeesi k'omufu akatono kuli akazinga mu lubugo kakeesi oba bakabagirawo katono weega n'akazinga n'akateeka mu bokisi n'ateekako n'ekipapula kirungi olwakibikula bwati nga mulimu nakaki n'akagumba oba kambwa oba kaki olwakibikula bwati nagweri n'azirika amina kwata ebintu obusabire era olwavaawo namutwala mu ddwaliro n'ebyakandemuuno tebyaliwo <laughs> paka bweyava mu ddwaliro buli buto bweyafunanga nga luvaamu buliro lyeyafunanga luvaamu mukama yebazibe kwata ebintu ebyo obisabire amiina enyumba gisabire ngaozimba enyumba giwonge musayi gwa yesu ne bwobanga ogenda gipangisa gisabire enyumba basibiramu emizibu waliwo enyumba gyosengukiramu n'ogiyingiramu n'owuliramu ebyogero oba n'ofuniramu ebizibu eh? newesanga nga obuyavuwaliddemu endwadde olusi mulimu ebyogera n'ofuniramu ebizu ani ekirabako ennyumba eyo kyangu obabuulire bonna bano babalugalogadda bonna <laughs> amiina ennyumba kisabire abaana mwe kyabasomesa gwe n'abayita essomero lyobaogendamu lidedicatinga lisabire amasomero bagawungeri emizumu ekyo sijakyogera dedicatinga kati gwe muzimu guba gukulaba oli mulokole kati gujja kulekayo bali abala bonna gulumbe gwe amiina liwonge musayi gwa yesu kristo essomero ogenza okusula mu woteeri woteeri mulimu emizimu mingi kisabire ebitanda ojja kubeera ku kitanda okwolooteremu obulooto gukawula gwotolabangako kubanga beebakako balekako ebintu bingi kama yeebazibwe nze nange ekyo kyambeerako naye nze kyambeerako ku nyumba nga yali yange nga nze amaze ogizimba kati enyumba ewe namala ogizimba yali enyumba yataka nga waggulu mabaati olwagiyingira naye naakewakamu ndowooza wiiki ne ntandika okufuna ekirooto ng'omusajja jja nga kasajja kazeeyi nga kalimu n'amalibu nga naye kampadde olukooti lutuuka ku bigere nga kaŋŋamba enyumba eno gifulume nanyiniyo yafa nze baagindekawo ng'omukuumi ngaekiite ye nga mulinnya erya yesu oli mukuumi otya wano twali akuumawo nensimuka e, ekyo negigwawo nenziramu omulundi ogwokubiri era akasajja nekakomawo era nga kambadde ekikooti era nga kaŋŋambe nenyumba nze nasigala ngaomukuumi okola ki munju eno vaawo nze nanyiniyo ezaakuuma nengamba nga mulinnya erya yesu siga okuumawo wano obwovaawa kati wekambekamala nekakwata ettaala nali ninambu ekitaala kino ekyamanda nekakisitula leka kitwa nengamba tosobola kuntwalira taala yange nali nenfuna omuggo wali bwe nakakubanga omuggo ogula okumanya gwali guluma nga mukibatu bwanuma nga gugweri ngaera ngulonda mpaka kali kagenda osala ekkubo nenkakuba nekagwa mukikonko nenkajjako etaala lyange nenkomawo naye munaye kuva ndoota ebirooto ebyo bizinesi zange zasirana kuva olwo nekakati bakuloga nnyo naawe Thank you. kati no bino byonna byonna fe abamanyi okusaba aga amayumba gagenda okulaba okulema abantu getugenda okugula layisi gakulebya okuyiga okusaba abantu bonna ejja balema agitunde agambe ngitunda miliyoni bibiri nga mugamba nkuwa bbiri okuwa ennyo njakuwa ttaano ate nagiguzaani gakulebye kuyiga kusaba ebizibu gigenda kweyongera obungi kankubuli nolwekyo enyumba ngaozimba enyumba naddalamu abebweru abasindika sente okuzimba amayumba <laughs> ah, sindika y'omusumba agisabire bajja giroga ekulema okuyingira amina tubula nti ab'ensibwe basaliramu enkoko bakoleramu saddaaka nga batya emizibu okuyingira naye ate babongedde bizibu buzibu mukama ffe yebazibwe nanga amataka ago gemugula nago gasooka gawongaeri emizimu mugamanya ago gestate ago sooka ogasabire ngaobuze ettaka eryo lisalire kwateko lisabire amiina omanyi waliwo enyumba <laughs> yali abeera waggulu kankubulyemu abatamanyi kusabamu ojja kulaba ennaku yaligaawo waggulu awo ngaeremedde okuyingira nga teryajingira era olwajiyingira nanyiriyo yali amaze okgisimba omusambwe negujja nga gujjira ddala ivu ngaokulaba n'amaaso kugamba fuluma enyumba yange emisimu ebyo kijoga tegizimbanga naye sibe olumala gizima giga fuluma enyumba yange enyumba yange wagizimba mu kkubo lyange njeddiza aleluya musajja naddukamu n'ateekamu abapangisa negijja era negibagobamu n'ateekamu abazungu alowooza nti abazungu gibatya ne bayingira omusambwa gwayogera oluzungu get out please abazungu badduka <laughs> nesente bazimulekere baali basasudde emyezi mukaaga bazireka amiina <laughs> kati akavuga twali tusaba nawo wano nekagamba nze ssebo kaŋŋamba nti nzenze njagisobola nekagenda nemugamba nti gwe wetedde ku bintu ebyo tonayiga kusaba nti njakusaba ndi mulokole nyisobola bali abayinsi batisobola nekagenda kagamba nanyiniyo kayingira akabonero akasoba okulaga nti atidde kwekusuzaako ettaala babeka basuzaako ettaala awo omusamu negumanyira nti olo nayantidde dda nasuzaako ettaala aleluya akati ate nakola ensobi neyeyambula neyebakira mwanda weya ziwala ziwera ssaawa munaana ogwekiro yagenda okuwuliranga busitapuli buno obuka waggulu nakawansi akawaggulu kekasooka nga kejorako ate ttala eraba nakawulirakeyo buza muna okola otyawo kali eno mukisenge munda kejorakoka bwe jaŋŋama tina liŋgaloza tiova ndowuta ne nesuna ko neyinŋayenda okulaba nga ndaba nagenda okulaba nakawansi nga kenjola kuku amina nekisunzo nekyenyola wekufu amina muvuga yaŋŋamba nti nanonya empale ettala eri yaka nanonya empale empale yambula mulya mubabalokole bwemutayigera osalule <laughs> eh, empale yamubula gyekiteeka aleluya ekyamuyamba eh, disaa mwali timunagenda mitayimbwa naye simanyi bweyandikoze yagenda okulaba omunyolo nga gwenyoola okuba olugi ekisumuzo kimaze okwesuma omunyolo nga gwenyoola bweguti olugi ne lweggula yagenda okulaba omutwe gw'embuzi nga <laughs> mbulira bwobeeraawo amina ate embuzi mpanvu nemulingiza bwete agenda okulaba wansi ebigere nga biringa byensi nabyo nga bitaddeyo namuuza nti ekyawakati kiyali kifaananyi kyalanga nti ngani akirinda ekyo nga nze mbeerawo netegereza ekyawakati wekifaanana amiina n'abuukira mu ddirisa mwana weya mubiseera ebiwonerwa eridde njazuuli mukinaanaawo yapaaluuka mu nsiko omwo bonnawona namulabira wano ku ddirisa lyanaa busumba yitawo mbadde enfudde <laughs> abo bebapuleya woliyawo <laughs> naye gwenanga banza okuyiga olutalo tugenda kuba emisambu egyo olwaleero amiina mukama waffe yeebazibwe akati ebyo ekkuba omwana wange sabira ebintu ebyo sabira ebintu byonna byobeera nabyo mu contacti bisabire emmere gyolya gisabire kebere woteri kebere emmere bagiwunga mu mizimu nnyo nnyo nnyo nnyo abobutale bagiwungira emizimu batunde abawoteri bamalewo mangu ab'omu nnimiro bagiwongera emizimu ababbi baleme kugibba ogirire kati gwe bwomwagalya buli pawulo kyava tugamba nti mutukuzenga ebyokulya ololiramu emizimu mukama yebazibe nnyo nolwekyo ebintu ebyo nabiranga wentugambye bisabire e, e, e, ebitanda nebwekitaba kyake nebwekitaba kya wotere naye newosula woba ogenza okusula bonna nga tewokakasaawo obuliri busabire munnange amina engoye zoyambala zisabire atamwese mugula muwino sebaganda gula muwino eh? ojagula yenika muwino erimukawula wotolabangako bubwa <laughs> obuleega mulabamu bugula busatu kikumi busatu kikumi gwononya byalayisi kubanga babusiba busatu kikumi <laughs> nojagulira mwezi zimu ezenenole <laughs> aleluya okgenda mubanabbi obulimba ogenda nofa wana ate nogenda oyonya ekyamaga nogenda mubanabbi obulimba emizimu gikuyingidde awo olugi oluguddewo era bweoba wagendayo wetaaga kusumulwa ddala ngaava mubasanize okweraliikirira ennaku okutya ebyo byonna biyingiza omuzimu abako petero ezisooka taano oliira omusanvu pitira ekisooka ensula eyokutaano olinyola omusanvu nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe olwomusanvu olumaze olwomunaana olwomunaana mutamirukukenga mutunulenga omulabe wammwe setaani atambulatambula ng'empologoma ewulukuma ng'anoonya gwanaalya gamba tojja kulya nze kasitaani atambulatambula kulaba wanaayita kati okweraliikira kuyinza okufuukira ekkubo sitaani wagenda okuyita gamba gwe omuzimu ogw'okweraliikira n'ennaku fuluma obulamu bwange mukama mpa emirembe nsaba emirembe mukwano gwange sitaani aleme kuyingira aleluya ekirala eh, byebirooto sitaani ayita mu birooto kubo lyamaanyi nyeeri omuntu naddala ebyabafa omuntu bwafa omuzima ogumbaddeko tegufa oba gwa bwavu oba gwa ndwadde yasima oba gwa akisidenti yafa akisidenti omuzimu tegufa kaka tegujjira mu kifaananyi kyeri era bwomuloota nakugwa mukifuba nomuloota nemunyuma naye osobola okufuna ekizibu kyenyini kyeyalina ngaafa ekyo bikakasa wanki nofuna ddala ekizibu kyenyini nolwekyo bwolootanga omufu golokoka esaawa eyo osabe omuzeyo emagombo musibire n'omusaayi gwa yesu amina obwekikakyo bwolaota abafu abalala baleeta endwadde lwekyo nawo sabo baze magombe yo abafuwa nbapasikinga nnyo nnyo buli lwonafuwa muzimu ejo ejabafu gikomawo ate n'emizimu emirala ngaekijjamu embuto ejabutafumbirwa gijira nnyo mubirooto gamba najo ngenda gikuba olwaleero negyekika kikucekingako buli kaseera ngaolota nte misota biki awo olubiroota sitaani ayingidde ate gwebaka bwebasi gambala gyonjikupa olwaleero kakati ekkuba eddala kyekibi buli lwa okola ekibi mulokole lwonoddamu okukola ekibi ah, kibi kya bwensi kya bubbi ogudewo luki omusimu ogw'obwenzi gwe twalabye guyita mu maaso bw'otunulira ebifaananyi ebyo ku tivi ku intaneti whatsapp ekizibu kikuyingira nga yita mu maaso amina ate ne mumatu ngaowuliriza emboozi ne myusika embi mukama yebazibe ate ngaogaseeko n'okuteeka okuteekako emikono tosanga si buli muntu yenna akuteekako emikovu gyosanga nebyoteeyo gyemugenda nebabateekako emikono bajjaku kyomutwe omukono is a transfer eh? nga kati nze bwenzijula omwoyo omukama katonda gwenkusabira ojjula omwoyo amina abatumi bateekanko emikono abantu bajjula omwoyo naye enaku zino abateekako emikono nabo bakalu nebabateekako bakalu <laughs> mukama yebazibe nolwekyo oli bwabanga alimubonabya obulimba nakuteekako omukono omusimu gwe guyingira mukwe tomala gateekangayo mutwendibwa buli muntu akuteekako emikono akusabire eh, gye mugende mukyama mubyota ate abantu bangi nyo omukwano gwange ebebalimbalimba wano eh, abamu babasitabya wano mumanji wano wano wano nina nabbi byebya wano birwawo waliwo nabbi obwaffe ow'amaanyi jantugende tomala gapaaluka mukwano gwange bajja kuyingiza ebitiibwa byotomanyi mukama waffe yeebaswe aleluya nokyo tugenda okuggalawo okukogano gonna tukube emizimu ekibadde kiyingiddewo nga kiyingidde mu bulamu bwaffe tukisabule tugikube ate tuyite omwoyo mutukuvu abeerewo amiina ate okuva olwaliro be watchful beera nga okenga obulabe sitaani emizimu gyonna gina ekiko eyinza okuba nga tumaze okusabirwa noogagga wadde ofunye emirimu naye koonafuwamu ogenda okulaba ngaeki erikkuba eryobunafu nalyo njagala oliwandiikekukatitonafuwaga tokyanoonya mukama katonda ekkuba eryo nalyo liggalewo ogenda okutandika okuwulira ngaotandika okuddamu okuloota ebiroota ebyo ente zikomawo emisota abafunga bakomawo manya nti oluggi luguddwawo ebintu byo bigenda kkubwa biggweewo kalawo ezijeezo buli kaseera tofanga mukunoonya mukama katonda mukwano gwange mwongere engalo yesu kristo wange osooka nakwenenya noga mukama katonda nenenya mpogo nage nzibuddewo obaga busungu ga butali butuukirivu ga bwenzi amakubo ga ebibi byonna byobadde otambuliramu enjogera embi byenenye olioko ogalewo nagamukama amalala naye twagala tusookera wali okabire mukama katonda ogambe mukama ndaga ekiyinza okuŋgana okuyingira eggulu mukama akikubikkulire era okyenenye kiveewo tuyina mukwano gwange ffenna okuyingira obwakabaka bwa katonda mukama waffe yebaza yomuka kubigere mukwano gwange atanaba okulokoka jangu olokoke mukama tuli maaso go mulinnya lya mukama waffe seggulo lyaleero kitange tuyimusa erinnyero katonda bakatonda oli katonda ow'amaanyi mukama atalemererwa oli katonda omuyinza w'ebintu byonna wanika ku mikono gy'omuwuubira emikono mukama ng'abajja okulokoka bwe bajja mukama musinze mugulumize olwabo abalokoka kulo ekigambo kyowulidde mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu mukama tukusitula ayi katonda atagwawo tukuteeka waggulu mu linnya lya mukama waffe yesu osaanidde okusinzibwa gwe katonda atulokola katonda ba katonda gwayagala tubeere mu ggulu naawe kitanga atagwa ebiro bibituuka mukama gwayagala otusumula katonda ba katonda gwayagala tubeere mu kitabo ky'abalamu mukama tuli maaso g'olwaliwo katonda waffe mulinnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu mukama tukwebazisa olwekigambo mukama tukwebazizaayi katonda atagwawo mukama mulinnya erya mukama waffe yesu tuli maaso go katonda bakatonda mukama bakama tukwebazisa olwekigambo kyotuwadde ekitumidde omuweereza mukama okutujja mu kitabo kyokufa katonda bakatonda taata okutukuza kitanga tagonyini buyinza kubanga oyogera mu kigambo kyo mukama nti otolongoseza n'ekigambo katonda bakatonda mukama tubeere ekkanisa eteriiko bbala lwadde olufu okufunyira omukama gyogenda okwekakulira otwale mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mukama tulabye obwakabako katonda bakatonda data kitanga atagwawo mukama ntulina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kitanga omwesigwa nga tunatuzaalibwa amazzi n'omwoyo katonda bakatonda olwalo kitanga omulungi nyini buyinza tutegedde katonda bakatonda waliwo omukama ebibadde bigenda otulemesa okugenda muggulu katonda bakatonda ebyo ebye Thank you. emitawana gyensi katonda bakatonda obutayagala kwefiiriza mukama katonda ange taata obutayagala mukama kuva kwebyo ai katonda ebanne bitusinga amaanyi tulabye petero katonda ange taata ne banne nga babuuza yesu nga bamugamba nti mukama twaleka enyumba zaffe twaleka ebyaffe mukama ogenda kutuwaki katonda bakatonda mukama wabalaga nga waliwo okubonyabonyezebwa ataye katonda omwesigwa nyina obuyinza nga waliwo n'okuweebwa abaleka ebyabwe abaleka eŋganda nga balina okufuna kikumi wano ku nsi nga tonda bakatonda ne muggulu mukama bakama tufunye essuubi katonda bakatonda nti otwagala mukama okubeera obulungi wano ku nsi ate ne muggulu mukama tubeere naawe ayi katonda atagwawo mulinnya lya mukama fiisu kutegedde mukama nti sitaani katonda bakatonda ayagala kutwala abantu bangi mugeyeena era ng'alwana kitanga atagwawo ng'atulwanyisa okulaba nga tugenda naye mugeyeena mukama bakama olw'okuba ye yagubwa mugulu lakyalina kyansi eddayo kitanga atagwa omugulu mukama olwalero kitanga atagwa nyini buyinza kitudde tujja maaso go katonda wange kubanga sitaani abadde agula enzigi mbulamu vume katonda bakatonda kitanga omwesigwa nyini buyinza natute tuteeka mukama katonda ba katonda tatatagwawo mukweraliikirira natuteeka mu nyiike atekaayi katonda atagwawo mu kutya munnaku katonda ba katonda kitange natuleetera ebirowoozo ebibi ebivundu katonda ange ate natwatuusa ebigambo ebibi kabaka kabaka taata ebyo ebitusiba mukama nebibanga bitugulirawo etange atagwawo amagombe olwaleero tuse mumaaso go katonda ba katonda gwe katonda owaama gwe katonda omwesigwa kitange atagwawo ayogedde mu danyeri mukama katonda kuba katonda taata ogenda kusumulula era nga tagwayo olyamba abo abalirabika nga bawandikidde omu kitabo ekyabalamu itanga omwesigwanyi buyinza tutuna olwalo kitange tusenga abaana bo tusenga abaweerezaawo mukama ngeggulo lyalero olw'ekigambo kyotutumidde katonda wange nga tukwegayira otusaasire otusonywe katonda bakatonda mwebyonoono byonna mwebibi byonna katonda bakatonda ebyantututte mu kuzigirira ebyantututte mu geyena katonda katonda wange emitawana gyensi twenenya katonda bakatonda leka tutukuse mukama linnya lya mukama fesula omusaigo tusobole okuzukirira wamu naawe katonda bakatonda taata ngaotukimye otutwala muggulu mukama ntanga atagonyere buyinza linnya lya mukama fesu era tukusaba mukama otuyambe tusobole okubeera nga tuli mu mwoyo nga tulina emirembe nga tulina essanyu mukama nga tulina okukiriza nga tulina ekisa mukama nga tulina obulungi etanga ataganyire buyinza nga tulina kabakakabaka abakakabaka taata obugumingiriza nga tulina ekisa mukama kitanga atagonyerweyiza kubanga byebyo ebitukulirekubo ogenda mugolu mukwano gwange yogera yogera yogera yogera omugambe katonda bakatonda taata kikafuwa ensi okuzigirira nganga atagwawo ate n'ab'enganda zange linnya lya mukama ffe yesu kristo kyenva nkwegayira mukama olwaliokatonda atagwawo olwaliokatonda ow'amaani olwaliokatonda obuyiza nga munsaasire mukama onsonyiwe mukama naaze n'omusaayi gwo katonda bakatonda olw'ebirowoozo byonna ebibi mukama nga buli makubo gonna amabi ng'ekibi kyonna ayi katonda atagwawo ekibadde kyenkola kibadde kyannemerako ekibadde kyannegaana ngeri obulamu bwa katonda wange nga kyagala nzikirira ekyo olwaleero mpita omusaayi gwa katonda bakatonda era nga nkwegayirira nga nkusaba gunaaze mukama gunongoose olwaleero katonda bakatonda ntukuse muli linya lya yesu kristo nsanyizibwemu kama mbeera omwana mu nyumba yo mbeera omwana katonda wa katonda kitanga atagonye buyinza nange nkabe nti apa kitaffe kitanga omwesigwanyire buyinza nga tonda wa katonda taata nsobole okufaanana muganda wange yesu olwalero era ne bwe naasabanga wakama onoolabanga yesu olwalero kyenvudde nzijja mumaaso go nga muyinza w'ebintu byona nga nsonyiwa ntandika okusonyiwa abantu mukwana gwange tandika okusonyiwa abantu abobadde wagana okusonyiwa bobadde wakyawa abakukola olubi abakulumya abakwogerako ebigambo ebikyamu abo abakuwayiriza oyo yakusibya mukomera oyo yakukwata oyo kobadde wasibira ku mutima ng'olina ekinika ku mutima gwo ng'olina obulumi ku mutima gwo mugambe katonda bakatonda nga nyimiridde okusaba gulo lyalero nsonyiwa omwami wange nsonyiwa sisita wange nsonyi musonyiwa mujja wange musonyiwa sebumaana wange mukama musonyiwa nga tona bakatona taata olwala mumaaso geggulu n'ensi nga nkusaba mukama kitanga tagolaho omukisa bulikyo mbadde nsaba ŋamba kulimira mbadde nsaba nanga tagonga ŋamba mukama bakama ngaba abantu abankola obubi nabo basasule nga sasula obubi bebankola naye olwala omubikyusa olwanga mbasonyire ŋambasabira omukisa ŋambasabira obuwangaazi ŋambasabira obulamu yangu etanga atagwaho ŋŋamba asabira okukyuka nlinnya lya mukama veeso okamanga bwensonyi era nyamba noneerabize byonna bye baakola mukama ng'ate ompa ekisa okubaagala atolaba katonda n'okwongera okubasabira nlinnya lya mukama ve yesu mukama wange taata omwesigwa nkwegayiridde abakaka bakataata ng'ebyawandikwa bigambye nange nsize mu maaso go nga bwensonyie nsaba omusonyi wekatonda bakatonda waliwo enzigi zembadde enzigula nanga atagonyere buyinza omulabe sitaani nayingira daimoni nezikomawo nezikomawo musanvu nga zirina amaani nezikwata neziteeka mu kisenge nezisiba olwalo katonda bakatonda nenenya mukama olwamakubo gonna ngembadde nzigula emizimu negiyingira amakubo ag'obusungu amakubo ag'okweralikira amakubo mukama ag'obwensi itange nenenya ngakuba okebereweesa ebibi ofumitiriza obwi mukama nakulowoo ensogoli olwaleero nsaba omusaayi gwa yesu kristo nga magunaze makama guntukuze mwana gwange atudde imuka linnya lya makama ga yesu kristo oyogera eri katonda mugambe gabakagabaka nange tuntu lyaleero nkwegayiride waliwo enzigi ezibadde zigulwa nga tona bakatonda taata nga nzigula olw'ebirowoozo ebibi nga nzigula olw'ekibi kyembadde nkola nga nzigula olw'okwogera olubi nga nzigula olw'eneeyisa embi nga nzigula olw'obuzaalirano bwange naye olwaleero nkwegayiridde mukama ngerinnya lya mukama ffe yesu kristo nga bw'otumya ekigambo kyo mukama nsaasire mukama onsonyiwe mukama naaze n'omusaayi mukama ontukuza olwaleero mukwano gwange mwegayirire mukama katonda bakatonda ye waali okusaasira ayogera mu kigambo kyo nti abikka gusoma katale mukisa naye akwatwa n'akoleka afuna okusaasirwa era n'omukisa mugambe mukama bagamba nzize maasoko nze mbadde nsigula enzigi nga tolaba katola taata olwalo nenenya olwobutasonyiwa bonna nenenya olwobukyayi bonna nenenyaye mukama nga tolaba katola taata olwobukaabu bonna obukya bonna mukama ntayagaliza bonna mukama olwalero lekontukuse n'omusaayi go ekonongoose olwalero kubanga wayogera nti omusaayi gwa yesu kristo wekutunaaza mu buli bikola byonna ebifu olwalero mukama gunaaze ndinyala mukama feso onaze omutima gwange naze endowooza yange onaze akamwa kange nkwegayiride abange ipa omusaayi gwa yesu gunaza ngambe katonda bakatonda ebirowoozo byonna byembadde nina ku bantu embadde nina ku mwami wange etange ngaomulabe byakozesa ebyebibi n'ensukula enzigi n'enyumba atonda bakatonda taata olwaleero nenenya omusaayi gwa yesu gunaze olwaleero otukusa ninyala mukama feso mukama mukama bakama taata obusimbulye ddala okuva mbulamu bwange ebirowoozo byobukyayi ebirowoozo byobusungu mukama ennaku ngama okweraligirira ngaayi katonda atagwawo olwaleero mbyenenya mukama mukama bakama taata okwekirira nya ayi katonda olwaleo byonna naasa mugamba akunaasa mugamba akunaasa n'omusaayi ngamba akutukuza olwaleo omugambe katonda bakatonda neetaagaga olwaleo kubanga omubyabadde yayingira nga atagonyere buyinza olwalero netaaga mwoyo omutukuvu yanayingira mulabo bwange yananyamba olwalero linyera mukama fesu byonna byenagula mukama nziki nebiyingira etanga agalowooza gabi olwalero ngafulumya mu bulamu bwange n'omusayi gwa katonda bakatonda era nsaba yesu omwoyo omutukuvu atule mu bulamu bwange nerembe ekyomukama tulemire mulamu bwange nesanyu mukama etanga okugumingiriza mugule mutima gwange ngula katonda bakatonda yesu olwaleero katonda bakatonda taata nekisa mukama okukkiriza katonda wange olwekingire mubulamu bwange nga oyogere mu kigambo mukama nti awali awo tebali mateeka olwaleero kitange omwesi gwanyini buyinza nva nkwegayirira olwaleero zonna mukama zembadde nagula okuyita mu ndagaano zonna nange zenakola endagaano z'ebigambo nange byenayatula ku baana bange umwami wange umurimo cyange umagagange mukama ryasigaye imizimu nekinumba olwalero omusayi gwo gunanze mukama nagano zonna ez'obwenzi mukama ze nayingiramu nange atagawo nekola obwenzi nange n'amaaso gange nekola obwenzi n'omubiri gwange ngatolaba katonda taata nenzigulira emisimu enzigi negiyingira negata n'abasajja negata n'abakazi olwaliro nsaasira olwaliro nsonyiwa mukama ndinyira mukama feeso nenenya katonda olwaleero ndagano zobusamise zonasenenya ndagano zobulonge amaloko ge bandoka okwita mu byokulya mwita mu byokulya kitangatago olwale nenenya endagano ezo enyumba gye nayingiramu nange mwenkolera enayingira mukama nga duuka ngabonyelyaliwongeddwa ery emisimu olwayo nenenyayi katonda nsasira mukama nsonyiwayi katonda olwendagano ezo ezobuwonge ebintu byenawongebwamu nga banebyeri bandi beneyambulirako byabeyambulira ku baana bange mwami wange olwalekubana nyayi katonda atagwawo linnya ya yesu mugambe mukama olwalero akunaze akunaze n'omusaayi gwe akutukuza olwalero nga tonda waliwalo omusaayi gwe weguli akunaza akutukuza akugogola olwalero linnya lya mukama feesu mugambe katonda bakatonda olwalero kulindagano zonna nebadde nayingiramu okwita mukama kitange nabakaka bakataata okugula Hani kosasema inagano sona. Hani kosasema inagano sona. Hani kosasema inagano sona. Omuganda mukama endagaano ezo nzikuluma. Olwaleero ekyo emisimu ekibadde ginnumba. Ndagaano zonna nseekutulako. Endagaano zonna mukama. Olwaleero nseeyambulira ddala. Nfuluma olwaleero. Mu linnya lya mukama Yesu. Hani kosasemu endagaano zonna. Nga satana bababababa. Endagaano zonna olwaleero. Ogambe katonda eso Olwaleero ezo zennayingiramu. gole nzuki n'emizimu mukama n'enziramu n'enjabuwasa n'enjabuwala mukama n'obufumbo ne bufa mukama obuweereza ne yesu bange yesu yesu 我々の kifuluma nengeramanga mafeeso nebyange byona naye katonda kagwawo muli enya lya yesu kristo olwaleero nyamba olwaleero nzasira olwaleero nkasa olwaleero nsumula ndagana eso nze nasiyingiramu olwokugula ensiki nesimule kiyingira naye olwaleero nga bwe nsiseeri katonda ezendagana nonzifuluma ezendagana nonseekutulako ezendagana nonseeyambula abange sasamu abange weyawule kundagana ezo zona musaibwa yesu weguli ngaatuddayimuka mukama katonda bakatonda otuyambo lwaffe ngatagwa bwetutulya leero nga bakaka bakatatatakwao nga bamukitangatagao baali babaloka mukama ngaali babambaza ebintu baali babeyambulyako mukama katonda bakatonda taata ngagenda mu nyumba nga mponge eri emisimu mukama nyumba nezibakwata emyoyo nekibakwata kirwasa abaana amu ne bafiirwa abaana amu ne bafiirwa emirimu olwalero katonda bakatonda taata senagano olwaluzi sazango katonda wange tetwayingira mu mayumba nga twayingira nga masibe twagenda maduuka nga tona bakatonda taata betwatabagana nabo mukama olwalero kusekutulako mukama ngena mukama fe yesu koso oliro yesu musaayi yesu mabuta yesu bamalayika ba mukama nga kigambo kyolwalo leka kitwawule rava mamamama oyawulibwa oyawulibwa oyawulibwa ng'ab'ennyumba yo oyawulibwa olwale leero emisimu gyonna gigenda abanga jyagira mu kkubo limu bayibuli egamba naye gifulumira amakubo musanvu abanga atudeibuka abanga wulira amaanyi yambala amafuta agalwana etalo yambala ebyokulwanyisa oli mwana wa katonda abanga yambala amaanyi omugambe mukama olwalero yala yesu mpita amaanyi go olwalero buli mizimu gyonna mulabe kyabadde akozesa okunsikusa enzigi ngaakozesa abalogo tandika ogirumba tandi kojirumba tandika ojirumba tandika ojirumba tandika mm, ojirumba tandika ojirumba tandika ojirumba mm, abange tandika ogisika okulamula olwaleero mm, nyera yesu gifuluma gigenda gigenda gigenda gigenda gigenda gigenda gigenda abange goba goba goba kyagira mu kkubo limu abange ogifulumisa amagoba musaabo ngisindika mu nsenyi enkalu abange gisindika olwaleero nyanja ey'omuliro gigenda gigenda gigenda kyakwata bizinesi yo ngyakwata amakago ngyasiba omwami wo yali mulokole kati yagwa abange abange olwalo kigenda kigenda mutuyambo lwato otwegaseko omuvuluguma ya yuda magita ngatagwawo emizimu gyona ngatagwawo kugisimbula nyera mukama feeso yusa yusa yusa yusa yusa ngabange buusayo obwoyo ngabange waliwo kyoyusa goba goba goba goba goba goba goba ngusayo buli gigenda ngye kyayingira buwagano buwapa nga bali ekimu ekyekumi abange goba goba goba goba goba bweweyama nonotuukiriza fulumya fulumya fulumya fulumya ngarapapapapapa fulumya simbula ngabange simbula ngabange simbula abange simbula goba goba goba goba goba goba waliwo omuliro gwa katonda ogugwegatako ngolaba amavuta ga katonda gagwegatako waliwo omukono gw'amagama gugwegatako byonna ebyayingira bayibuli egamba byajjira mu kkubo limu naye makumi musanvu abange lwana lwana lwana obigambe bwe mizimu oba muli mizimu kyakika olwala omakutula mulinnya lya yesokoso mwagira mu bulombolombo bwe nakola mwagira mu kwekeranya kwe nakola olwala ombagoba ngagira mu bijulo bye nalya olwala ombagoba mwayambala abaana bange mwayambala omwami wange kuluma olwalero gigenda gigenda gigenda gigenda ekyo kibadde kikukyamu embuto nga bange gifuluma ndikuvaako olwalo nga kyemisota nga zete abanga kalondoozi kulumya kulumya kulumya narapapapapapapa olina kyowagenda wanabbi bowulimba nakuteekako emikono nakwambaza ekintu nakwambaza emisambwa nakuteekako emisimu gye abange goba goba goba goba olina kyowagenda okusabira mu kyoto ekimu abange ne bakwambaza ekintu goba goba kyeyambule waliwo omuliro waliwo omuliro amabuta ga katonda agasumula abange waliwo omuliro waliwo amaanyi rapapapapa amaanyi amaanyi amaanyi ramakata paza shakata buri muzimu gwayingira rumbagana rumbagana buri muzimu gwayingira tandikira kubwo bwavu waguguriraho neguyingira gukube gukube ukubonyabonyeza n'amabanja notawana newerarigirira nota urwe bizibu byorimo mu eriye yesente ta ta kyokka njagala kulaba ng'osimbula buli muzimu okubadde gukulemeddeko kubanga kyawandiikibwa okusimbula okumenya okusuula buli muzimu ogwakuyingirira ogubadde gukubonyabonya ogwo gw'obwavu ogwo gw'ennaku ogw'okungubaka ogwakiwuute ogwakwata ogw'obwenzi batubulira ebifaananyi obwenzi ne bukuwampa pa pa pa pa pa wariwo omuliro kakati waliwo omuliro mu kibiina muno waliwo omuliro gwokya buli muzimu ogubadde gukubonyabonya abange bakukyako waya ne bakutabula n'oyomba emizimu nekingira tugyokya omuliro kikumeko omuliro kiraba mulokole bwoyokya omuliro guva mu kamwako buli kigambo kyofulumya omuliro buli kigambo ekiva mu kamwako omuliro eryakwata emikono gyekyo emizibu ekyakwata amagenda go ekibadde kyagala kubba makaavo ekyobwenzi ekyayindira pa pa pa ah! rapaza sakatanderererere rapaza sakata abange goba kati goba sawandiikibwa buli akkiriza n'agobanga emizimu mu linnya lya yesu otudde eyimuka ku bigere ebyo funako kaseera kano amaanyi amatonotono kwata mu kifuba kyo omugambe esebo yesu omwoyo omutukuvu nze mbadde ensobya ng'onsumulula nensigala nga ndi mwereere emizimu gyonna negidda nenziramu nenjasimula nendwala abaana ne balwala nensira mu mabanja nensira mu bizibu naye olwaleero ntegedde neetaaga okuggala ensigi ntegedde neetaaga okubeera omwanawo omwo azaaliddwa omwoyo olwaleero nsaba okusaasirwa nkomyewo ku bigero ebyo yesu ebyonoono byonna mbyenenya omusaayi gwo gunaaze na buli kibi kyonna kyembadde nkola n'omubiri gwange nenkoboola emisimu emisimu nekintuulamu nekindeetera ebisibu olwaliro nenenya era nsonyiwa buli kikuba lyonna lyenagula okwyita mu kuyomba mu kusunguwala okwyita mu gwenda namubirowoozo byonna ebibi olwaliro naaza omusaayi gwe guntukuze yesu olwaleero nsaba onegateko n'omwoyo mutukufu yesu yesu akutukuza ebyo byonna kwata mukifuba kyo ombi byabadde akozesa nakuguza enzigi otuvanguluguka mangu waya zivaako mangu olwawo okusonyiwa bwosunguwala obudde ne buziba nosikana ebyonna ebyayita olwalo mukama akusumulula omusaayi gwa yesu leka gugunaase mu dakiika eno omusaayi gwa yesu gukulongoose era amakubo ago n'enzigi olwaleero amakubo ago n'enzigi olwaleero ebintu ebyo mwe baayitira ago agalowooza agabi agakuyingira ng'oli ku bifaananyi ebyabali obwereere ng'oli mawulire agabali obwereere ng'oli ku intaneeti ng'oli ku bifaananyi ebyo ebyabali obwereere ng'oli ku tivi ezo zewalaba okuli abalina abali abalaga obwereere bifuluma amakuba musaabu bifuluma amakuba musaabu byakuwamba endowooza ne bagisiba ne bakwambasa ebitimba kati obadde olwendo kyetaggula tokivaamu abange waliwo omusaayi gukuyamba abange obadde mu busibe abadde mu busibe emizimu gibadde gikwononedde ddala entiisa nga yakugweramu ddala olwalero watandika n'okwematisa watandika n'okwematisa watandika n'okwematisa abanda watandika n'okwematisa olw'ebyo ebyakuyingira bifuluma olwaleero omusaayi gwa yesu gubifulumya bifuluma olwaleero omusaayi gwa yesu gubifulumya bikuulibwayo olwaleero endowooza yeyambulwa oyambulwa oli mukazi w'amaanyi wakyankalana olwabukakusasula wakyankalana lw'amaanyi kudda mangu mutadda mangu abanga emisimu ne gikomawo wagoba emyaka gyayita olwalo kyonna mu linnya lya yesu kifuluma kiva mu mutima gwo kiva mu ndowoozayo kiva mu kamwako wanika emikono ky'omupanga webala yesu sayi gwa yesu weeguli akakiwana omwoyo mutukulu waali kubanga ayagala kutuulamu ayagala kutuulamu ayagala kufuula mwana wa katonda ayagala kupafekisinga obeere muganda wa yesu mwanyina wa yesu abange bwakakana muliro olwalera kkala ensigi zonna ezo olwalera asibikira ebituli ebyo byonna bisibikira kakati mu linnya lya yesu omanje agomwoyo mutukufu kisirikira kisirikira ikisirikira akukyusa akukyusa n'emirembe akukyusa n'obukakamu akukyusa n'okugumiikiriza akukyusa n'okugumiikiriza yesu ogumiikiriza akujjusa akikwambasa ekyo akikwambasa ekyo obugumiikiriza buwo omwoyo wa endurance yandala okumiikiriza embeera okumiikiriza abantu akikuwa omwoyo wa mukama waliwo wano omuntu obadde oyagala wiikendi eno obadde oyagala kwefumbiza wiikendi eno obadde oyagala kwefumbiza ekyo nkisazaamu kifeemu kubanga gyogenda kufa muntu gwe gwenjogerako nsuula omuliro gwa katonda okwambula eyo kibadde kikwambadde nsuula omuliro okwambula eyo kibadde kikwambadde ne basengawo ekyo bwe kyabakolanga wemala omwoyo mutuku kama ntayi mukama olwaleero buli ndagaano zonna eza sitaani zembadde nkola nezebadde bankozesa abalogo abasemise abeesika ne ziggula enzigi emizimu ne ginyingira ne girwasa abaana ne gireeta obwavu ne gireeta embeera yafa ebirooto ebibi ne bikomawo olwaliwo nzenenya nzisazamu zisazamu nsira kutulako yesu yesu yesu olusubulo olwaleero mu ndagaano ezo ebizimu gyonna ginveeko ebikolimo byonna binveeko buli mbeera yonna enveeko obwavu bunveeko ebirota bibinveeko abafuba nveeko lubaala nveeko tandika ogoba emisimu egyo gigobe gigoba gigoba gigoba gigoba gigoba gigenda gigenda goba goba goba gigenda kibadagiresa amabanja kibadagiresa bizinesi okufa kibadagiresa obwavu kibadagiresa agalota agaali gabula ngali walota aga agasajja gaali gagenda olwalo bigenda kigenda goba goba goba goba ngekyo ekyebirota ebigoba eyense tema ng'omusota tema kutula kutula kutula kutula kutula kutula mu linnya lya yesu uwanike emikono gyo mbateekamu omusaayi gwa yesu n'omumbagana buli muzimu kakati ogwali gwayingira egyo gyali gyagobewo yesu nga gyali gyadde ne mu bulamu bwo ekibadde gikomyesaawo obwavu agaloota gwobadde oloota agabi abafu abaali bagenda nga badde obaloota olwaleeta emisimu kiragira mulinnya lya yesu fuluma mulinnya lya yesu fuluma mumaanyi ag'omutu fuluma mbalagira mbagobayo olwalo fuluma mbasimbula mbasigugula eyo yeekalu ya mwoyo omutukuvu egyo emisimu egisuula ddalo fayo fuluma oyo olwale vaayo egyo emisimu gyowanabbi w'obulimba gyowagenda fuluma vaayo eyakuteekako byonna bigenda byose bwe bakoyambulirako byonna ebisiraani ebipale ebibamba ebigwa vaayo mulinyiriza wanika emikono gyo dakiika emu baakulisa eddogo olya ddogo naye okuva wewali eddogo eryo obulamu bwe obubadde bwakyuka mukama akusumula mu ddogo eryo akusumula mu ddogo eryo akusumula mu ddogo eryo akusumula mu ddogo eryo eri eddogo likufuluma faayo faayo lira kitambo kigenda oli yakulifa kitambo fuluma faayo omuliro gwagala olugukyosa ta ta ta kumenya faayo kigenda kitegeera ebyobadde owulira bikoona mu nyumba yo ebibadde byowulira bikoona mu nyumba yo bikuyisa amannya bifuluma mu linnya lya yesu ebyo bikugumusa abaana baali tebamekata mannyo kali na amannyo baali basoma emizimu gyabambala kifuluma olwaleero egyo egyayingira mu nyumba yo negikutawanya n'omwami wo fuluma gwe kawula fuluma gwe omufu fuluma gwe omusota fuluma olwaleero ku nsaayo gyoba omusaayi gwa yesu nga gukubonereza owanika emikono gyosumalirizi omwoyo omutukufu leka abaana bo olisito walinga obulamu bwabwe essanyu lyabwe omukisa gw'ebyensimbi okuganja abomu bayenda nga bali mu kotishipu wayenda ngaoli mu kotishipu obudde bugeze wayenda ngaoli mu kotishipu ebintu nebifa naye waliwo wano omuntu bakwita nantege mukama akusaasidde nantege mukama akusaasidde oba oli ku lediyo oba oli mu kifo kino oli nantege ebintu byali byafa naye olwokuba omutima gwo wali weewa katonda mukama akusaasidde relationship egolokoka kakati egolokoka kakati mikono gigenda kubeerawo era ogenda kufumbirwa ekitiibwa kya katonda webale yesu webale mukama mukama ansabire abaana bo teeka mundagano y'omusaayi bateeka mikono gyo mukama leka obateekako obukumi obw'enjawulo nga bagenda emizimu gireme kudda tusiringa enzigi zonna n'omusaayi gwa yesu omwoyo wa mukama leka obateekeko akabonero kitanga abantu bano bali mu sizoni bafune sente batunde nsuula bakasitoma nkoola sente ez'amawanga nangira omukisa ng'ofuluma ng'oyingira omwoyo wa katonda abeera omucurisiwo bamalayika bakatonda bakuwambatire kwebagala abakerubi batutuuse omwoyo omutuku tuteekeko olugo tukwebaza mukama eno yebasinjirya esaawa eno n'omusumba tomukerwa sigala ng'owuliriza kyenda munaana katonyeza emusanvu emmere y'omwoyo gwo